Якби розвіявся туман, їх могли б помітити з криголама. А якщо ні, Булат замислився. В намет напхалися всі п'ятнадцятеро чоловік. Скоро стане нічим дихати. А про те, щоб розстепнути поле, навіть не йшлося. Намет одразу зірви понесе світ за очі. Буват спробував хвилина по хвилині відтворити в пам'яті минулу буремну ніч, але пам'ять зраджувала. Все змішувалося в суцільну жахку каламуть. Коли ж їх одірвало? Невже в ті останні півгодини грози? І раптом тіло його пройняла вчорашня судома. Він згадав, це тоді їх одірвало і понесло від берега. А вони з Жаком Антуаном сприйняли все за грім. Частина шельфового льодовика в Мускінгбукті відірвалась і стала айсбергом. Сир, погано собаки, присунувся до нього ескімос. Ураган мерзне собаки. Люди тислись одне до одного майже впритул. У наметі було парко і холодно але в мішки ніхто до цій тисняві влізти не зміг. Та про сон тепер ніхто й не думав, який там сон. Усі злякано дослухалися до шарпання брезенту, що опирався бурі з останніх сил. Антарктида знову повторювалась. Ураган шалів, шаленів так само, як і ту ніч. Тільки було й щось нове в тому повторенні, і це відчували лише четверо людей. Не кажіть навіть Турові, попросив доктор Марш, коли ще влаштувалися ставити намети. Чому? Булат волів би розповісти колегам усю правду краще тепер, аніж завтра. Та Філ Марш майже благав, щиніться паніка. Однак жодне зволікання допомогти не могло. Тепер усе залежало від випадку. Якщо буря втихне і розвіється туман, їх розшукають гелікоптерами, а як ні, доведеться чекати кінця магнітної бурі. Вона ж не триватиме до безмеж, коли те скінчиться. І тут матроса мову пекло. А як же ми повідомимо на корабель свої координати? Ураган гуркотів і їх кудись відносило. Але куди? На захід? У цих широтах домінували східні вітри. На захід від шельфового льодовика Белінсгаузена лежало неосяжне море Уеддела, яке заходило в Антарктиду майже до 80 градуса південної широти, вкрите сотнями тисяч айсбергів та потужним поясом пакової криги. Ескімос і досі переживав за собак, і Булат спитав його на вухо, скільки ми сьогодні прийшли? Ви на одометр не глянули? Менсен мовчав. Яке це тепер мало значення? За сьогодні вони могли здолати півтора десятка миль. Матрос поділив цифру на троє і одержав круглу п'ятірку. Це додало надій. І ще не все втрачено, сказав він. Тепер належало пересидіти бурю. Буря вщухла об одинадцятій годині дня. Вітер ще довго тягав позимок, але туману не було, аж не вірилось. Мороз теж не дошкуляв. Градусник показував усього двадцять. За ніч ніхто ока не столив. Однозручного сидіння булатові крутило в попереку. Він продовбав лопаткою сніг за дверима і першим виліз на двір. На добрі їм стояло яскраве сонце, тільки зовсім не там, де мусило стояти, а з правої руки. Учора там був полюс, мовив Жак Антуан, показуючи на сонце. Попокрутий лож нас уночі. Булат не бачив, коли француз вийшов за ним. Вони мовчки рушили до бар'єра, де виднівся океан. Туди було кроків з двісті. Десь там тепер лежав материк, білий і невидимий за рябим простором великих і малих айсбергів, сколошканих ураганом пакових крижин.